Batxi bergara, egunon? Egunon. Azurik ere ipatuko dugu, eh? INR-ek eh, duen proiektua ondoko hilabete eta urteetan, panel fotovoltaiko parke bat sortzeko eh, sedea duzue, investitzamendu biziki eh, lodia dena, eh, lehenik, eh, senperean izango dela, saluaga ondarkindegi eh, gunean, lehen galdera, zerretik gune hortan erabaki duzu plantatza zuen parkea? Be, gure filosofia da, bai, gure lujaldean eh, zentralak eh, garatzea. Gauza da, gure lujaldea rakastatxua da, eta beraz <laughs> eh, leku gutxi bat dira. Eta elburua zen, erabiltzea, uh, eta laborantzaren zat, erabiltzen al ez zen gune bat, Eh, balorizatzea eta horregatik uh, eh, ondakintegi etxi bat uh, hartu dugu lehen proiektu gisa. Ze itxura izango du parke horrek, bi hektareako parkea dela uste dut, uh, alko da horrekin eta zer horrek usi duzu egun horretan? Mementuko, nahi eh, jan, kokapena ez da oraindik eh, osoki balistatua, beraz, eh, badira bi hipotesia, beraz, bi hektareko edo bi hektarek akot bosteko gunea garatzea, beraz, zeitzura izanen du, be, da lurreko zentralak bezala, salbo teknika berezi bat erabilia izanen da panelak uh, ezartzeko, uh, batez ere, ez girelako lur finko baten gainean, azpian badira ondakinak eta bada mamrana bat, eta mamrana hori ez da zilatu behar, zer eta bestaz, kutsadura sortzen du. Beraz, estruktura berezi bat bada zentrala hori garatzeko. Lehena da, Ipar Euskal mota ortakoa, handita asun ortakoa? Bai, lehena da eh, zen, eh, zentrala gisa, eta lehena da ondekin tegin batean eh, izatea. Eta ustok, bat jara Nikolako paral batzu, goitza pribatu publikoetan, hori baino handiagoa izango da, energia gehiago ekoiztuko duena ere, beraz? Ah bai, hor, zinez eh, eskalez eh, aldatzen dugu, orain arte ginituen eh, zentralak, tamaina tipikoak ziren, eun kilokoak, eun kilo da guti gura bera, seiru metra karratu. Eta hor, beraz, pasatzen gira, e, bi, iru, hektarera, e, investimendua ere asko zan diago da, orain arte ginuen zentrala potulenak egun taberro eta marmila euro kostetu zituen, hor, budjeta da bikakotx bost iru milioi, eta ekoizpenaren aldetik ere, gure lehen zentralak e, mila kilowatter uh, eh, e, koizten hor gira iru milioi uh, eh, hor dugura, beraz zinez, tamaina zanditzen dugu. Zer, zer da, iru milioi kilowatter ez bize egi batean, etxe batean? Hor, depenitzen du ere eh, jendeak nola berotuak diren, baina da kasik bosteun, zazpireun uh, etxe bizitzaren kontsumoa hmm. urte, urte batean. Lehena da ez da azkena izan entzuntzat? Ez, eh, baitugu proiektu handan batzu, be, bo, lehenik e, eh, bitagarbidekin pasatu ginoen eh, bat, beraz haien e, gune guziak estudiatzen ditugu, eta beraz hor da lena, e, pausatzen duguna, esperedu ditugu bederen laupa bost permisa berri pausatzea u da intzin, beraz horrek tamainaren aldetik hor senpedeko zentrala da bikako txiru beraz megawatt kret, eta helburua da askifite amabila arribatzea, beraz gestion analitik, da bi, ama bost milioi euro. Ha? Eta gero, eldu diren um, bost urteetan, da eh, hori uh, bost aldiz uh, doblatzea. Beraz badugu dugu plan gintza askia askar bat. Hora, eta hori gira gune ezberdinak identifikatzen, eta estudioak bultzatuko ditugu askifite. Un sistema ontsa ulertzeko, hor kostuko duzuen energia hori hemen egongo da, ipar aldean egonen da, egita edo presentzat? Ah, hor, gisa guziz, tokian ekoizten dena, tokian eh, kontsumituara, da. Hori, eh, fisikoki hola gertatzen da. Gero da, ean eh, fakturan hori jasanen duzuen edo erabililtzeko gaitasuna izanen den, bai, helburua da orain, hor, zinez, parkea handi batean garenez, helburua da orain gure zirkuitu laburaren ametsa gauzatzea, eta beraz, INR-ek ekoiztea, eta INR-ek energiari xaltzea, eta gero energiak saltzea bere eh, arpidai. Eta da, hori da zuena, eh, piskat, elburua, elburu diabetasunan argiari begira, ipar euskal egimailan, eh, piskatu jongira orta, zoi Ah, oso urrun eh, energia, energia osoa, eh? no, petrolioa gasa ipatzen dugu ere, uh, eh, Iper Euskal oso dependentea da, izugarrizko dependentzia da, badu, za, euneko laro emeretzia ez da jaldean eh, ekoiztua. Argindarra ipatzen dugu elektriztatea, da euneko laro gaita Ez da lujaldean ekoiztua. Beraz, gaur egun ekoizten dugu, egun, kontsubitzen dugu argindagaren eguneko seia. Eta helburua da, bai, eh, garatzea unitate berri batzu, beraz, e, eh, tikiak e, eh, etxe bizitzetan, eta e, tamaina tipiko egoitza batzuetan, dozo depoteetan, eta gero lurriko zentralak garatzea, eta lehen etxiz, beraz, ganduta bezala zonalde kutsatuak. Mm. Ba, Zuek lehen esten duzu, eh, randugu, eh, bai, guztiaren indaja, fotovoltaikoari begira, badia, badaukera, beste energia berriztagarri bat zuen ere garatzeko, zuen existe aglo arlo batzuetan? Bai, ari gira, gauza da, orain egin zake, e, fotovoltaikoan da e, dira oportunitate handienak. Gero eh, gure efe, Iper Euskal Herrian den eh, garapena edo ekoizpena gaur egun hidroelektrika da. Ba. hidroelektrikan badira oportunitate batzu piskat e, eta mm, azkartzeko edo zentrala berri batzu sortzeko, baina aski komplikatu da zain gurumenarekiko badira e, erronka batzu. Gero bazen e, eolien do proiektu bat, baina armadako ministeritzak blokatu zuen, beraz gaur egun bada aukera bat, baina ez da egingarria administratiboki. Uh, gu begiratzen ari gira ere <clears throat> egurra indarra, uh, berutasuna, saltzea, uh, metanizazioa, proiektu aski potoloak dira eta aski denbora asko hartzen dute garatzeko. Uh. Eta gero badazken bat, da, Ah, nola marearen edo itxasindaja, nola jaren, aglomerazioak eta eskualdeak proiektu bat garatzen ari dira. Ha? Ah, iduriz baita izke uh, eh, uh, eh, oportunitateak, baina hor ere biziki nola teknologia ez da ez da aski garatua, beraz eh, proiektu pro, uh, ikerketa proiektu bat da ekoizpen proiektu bat baino. Baina badira aukerak, zerbait egitea. Hone, ikultzeko piskat uh, energiara eta elektrizitaterak gube ezan, ezagutzen dugu azken labeta hauetan testu inguru komplikatu bat, energiari begira, horrek uh, zuzenki eragin dizue, zuei ere, Ienerentzat eh, ez du bortxaz uh, ondoriorik, zeren eta Ienerrek ekoizten du eta saltzen du. Baina horrek erakutsi du ere, aseratik erraten ginoa buru jabetza sortzeko ekoizpena eh, bultzatu behar dela. Eta beraz, ne ustez, jende asko konsientizatu da erganez, behar dugu buru jasuna eta beraz, behar dugu gure lujaldeko ekoizpena garatu. Aliz, energiak bai hori krisia jasandu, zeren eta energia erosle saltzailea, beraz, bere eroste presioak uh, eh, askoz azkartu dira. Uh, eta momentu batean argindararen presioak uh, eh, jogei egin dute. ez dira bide jogeietan estabilizatu, baina hartzen badugu gaur egun gure eroste presioa uh, kasik lau bost aldiz uh, emendatu datu da, orain arte ezagutzen ginituen presio ere konparatuz eta horrek ondori batukandu, du be, gure presioak e, eh, igu behar izan ditugu e, eh, profesionalen zat, beraz, bon, barakigu e, kompetitiboak ginela, baina ala ere igo ditugu, eta aldiz, e, eh, partikularen zat igo dira ere, baina partikularen zat bada tarifa erredola, e, buki tarifer, da beraz, estatuak du laguntzen, fakturako ordaintzen, bon, ala ere, bi urtez, ego dira eguneko lauez, eta gero eguneko amabustez. Horre, argira, dependienteak girela, ere testu inguruaz eta munduan karratzen denaz ere hori begira. Bai hori da, me, do, argindarraz girelarik, aski fiteo hartu gira, e, biharko gai zentrala biharko bilakatuko dela. Piskatura bezala ere. E, beraz, ba, ginakien zerbait egin marzela, e, zer eta arazoak itxortzen zira. Eta horroitzen naiz, e, intestaratu girelarik, erganez, e, Ipar Euskal Herria, dependente gira, eta emetziz, e, arazo bat da, Eh, ber momentuan irekortzen ginuen Europa dependentea zela euneko berroita marraz eta aulesia bat bezala ikusten zuela. Beraz gu euneko larroita emeletziz dependentea izan, eh, kriston aulesia bat ginuen horregatik interesatu gira horretara, horregatik sortu dugu enargia, eta hala ere, eh, bo, aski konten gira, e, jarduera egin dugu. Hemengo lujaldeko eh, gure arpideak babestu ditugu albezala, ha? Konparatzen dugulari gure presioak igo ditugu egiten du bi edo iruren artean gure bezeroeri. Ebe telebistan ikusten zen batzuk kanzutela bide Eta gauza da gu lujalde untan izanki lantegi bat darik guri ikustera, da mm, ezagutzen dugu lantegi bat, edo ezagutzen dugu norbait, han ari dena, beraz eh, ez, ez dugu besteak bezala funtzionatzen. Mm. Elburua da, orain, sortzea, beraz, eh, aseratik ginoen ideia, eh, buru jabetza tresna bat, nun erritarrek dituzten, lujaldeko ekoizpen unitateak sortzen, eko, eh, ekoizpen unitate horiek ekoizten dute, saltzen dugu energiari, eta energiak gero saltzen du uh, arpide guzieri, presio albezain justuan, hori da gure elburu. Berdin bukatzeko, geroari begira, egoera hori uh, nola ikusten duzu ezuek, orkertuko da, betuko da, hola egonen da? Geroari begira, erranen dukena da, presioak uh, aski gora egonen dira, duden uh, urteetan. E, normalki ez dugu berriz izango uh, joanen uh, izan den uh, krisia eta erokeria, baina hala ere, nire ustez uh, argindar merkearen Eh, garaia uh, pasatu da eta orain eh, iturri berri batzu atxeman bar dira eta ere gure kontsumo praktikak aldatu behar dira uh, gutiago duten uh, uh, elementuak erabiliz gehiago gauean kontsumituz eta loko gozak, eginez Patxi berri gara, mil esker Mil zuri